Îți mulțumim, ceresc Părinte, pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, mlădița sfântă a lui David, slujitorul Tău, slavă ție în veci de veci.